Podcast. NXS Podcast. I dobar dan i dobrodošli u još jednu novu epizodu Tech Up Podcasta, gde pričamo o tehnologiji, naravno prilagođeno svima vama koji možda se ne razumete puno što se tiče same tehnologije. A za danas smo pripremili jednu veoma interesantnu i po nama dosta bitnu temu, a to su monitori. Pogotovo za vas koji planirate možda da menjate monitor ili da kupite novi monitor ili novi računar, pa naravno uzimate i monitor Sa nama je naravno i naš stručni konsultant Dušan, glavni odgovorni urednik bloga TechUp Central. Dušane, pozdrav. Pozdrav. Naravno da ne zaboravimo pre toga generalnog sponzora naše emisije, kao i svaki put sa nama, potročko PC, servis i prodaja računara. Da ne dužimo puno, krećemo odmah sa našom temom i neko prvo pitanje koje se samo nameće kako da počnemo celu ovu priču je Naravno, sećate se, do pre par godina krenuli smo sa CRT monitorima, pa TFT, LCD i danas uglavnom gravitiramo ka LED monitorima. Dušane, izvoli. Pa da, u principu jeste sve krenulo od CRT-a, pa onda preko TFT monitora koji se do nekli danas koriste imaju svoje namene i otprilike trenutno najbolja stvar IPS monitori. Najverniji prikaz boja i slično a pa, što se tiče konkretno TFT monitora, imaju svoje, ono, imaju svoje, da kažem, mesto u gamingu, s obzirom da imaju dobar odziv i brzo refresh rate, a, preprodukcija boja je solidna, što uglovi gledanja nisu baš najbolji. Mm, bilo kako pomeranje glave levo, desno ili gore i dole u odnosu na monitor kvari boje, odnosno dolazi do izbeljivanja ili, ili slično tako da za te stvari nisu dobre, ali za gaming e, daleko bolje, odnosno za igranje e, daleko bolje solucije od IPS monitora, mnogo brže osvežavaju sliku i nemaju taj lag koji recimo IPS i dalje ima, e, s tim što svakako svako ima da kažem svoju namenu za neki profesionalni rad ili generalno bolje korišćenje uh, računara IPS je svakako preporuka. Mhm, u redu. E, koliko je zapravo bitan sam odziv monitora, jer čitamo puno u specifikacijama, ne znam, 5 sekundi odziv, 8 milisekundi odziv i tako dalje. Znači, koliko je to zaista bitno nekom prosečnom korisniku? Koliko oni da obraćaju pažnju ljudi koji kupuju ili planiraju da zamene monitor? Znači, koliko da obraćaju pažnju upravo na taj odziv? 80% e, ljudi ne primete razliku. Uglavnom primete razliku ljudi koji E, igre igre i to neke ovako brzo potezne e, pucačine recimo iz, iz prvog lica e, i slično gde se vidi taj takozvani ghosting preklapanje slike odnosno jednostavno monitor ne može toliko brzo da da osuže sliku odnosno da prikaže novu sliku novi frame koliko, koliko je to recimo potrebno i dolazi, dolazi do tog problema, odnosno dolazi do tog poklapanja, odnosno ne izgleda lepo, ne izgleda tečno. Dok recimo mhm. kod TFT e, monitor ili TN monitor, to je to drugačije rečeno, imaju mnogo bolji odziv, pa jednu milisekundu recimo naspram 5 ili 8, što ovako na papiru ne bilo mnogo, ali zapravo ima veliki utjecek u, u, u realnom, da kažem, u realnim slučajevima. A Dobro. s što opet e, s druge strane svaki, svi monitori su namenjeni tako reći za, za druge stvari. Tako da Mm, jasno. Što nas onda naravno domeći, e, dolazi do drugog pitanja, a to je u stvari koliko je sam monitor e, bitan kao komponenta kada neko kupuje monitor ili kupuje računar desktop pa kupuje monitor. Znači koliko on bi pažnje trebalo da posveti tome da on uzme zaista nešto dobro, za radliku da uzme neki bilo kakav monitor samo da stane. Koliko je monitor zaista bitan? E, pa poprilično, pogotovo danas kada generalno svi monitori više i, i, i po dijagonali, odnosno po veličini, nisu toliko skupi koliko su bile nekada, odnosno cena im ne svakodnevno opada. A, uvek je preporuka da se ide na IPS zbog jednostavno prirodnije slike. A, nema, a, nema tog treperenja kao kod TN monitora. Naravno, a, TN, odnosno TFT su bili dosta bolje od CRTA, starih onih monitora, sa katodnom cevi, ali opet isto toliko je IPS bolji od e, za prosječnog korisnika koji će recimo pogotovo dosta vremena provoditi računar mnogo je bolja opcija IPS monitor. Jednostavno slika je prirodnija, ne zamara oči toliko, svakako svi monitori će, zam, će zamarati oči u određenoj meri, ali kod IPS je to mnogo bolje rešeno. Slika je jednostavno prirodnija, malte ne se stiče utisak da se ne gleda u monitor. Dobro, znači pošto gledamo u monitor, naravno bitno je da naše oči se ne naprežu i onda je bitno da uzmemo kvalitetni monitor. E, s obzirom da je IPS relativno novija tehnologija, ako možemo tako da nazovemo, je li tako? Da. E, u odnosu na same dimenzije monitora, znači ranije su bile od 13 inča, 15 inča, 17 inča, 19 inča, 21, 21,5 i sad nekako imam utisak da je neki standard otprilike 22 inča pa otprilike da, odnosno već sada kada se gleda, kada se gleda kupovina monitora, pa, naravno zavisno se od, od cene koju je neko spreman da, odnosno novca za koju je neko spreman da izdvoji, ali generalno tih nekih 21 ili 22 inča je nek, neki minimum koji bi trebalo uzeti čisto zbog eh, jednostavno ta Full HD rezolucija koja je sada standard, tako reći, najbolje izgleda na tim monitorima. Piksel je taman toliko veliki da se slabo primećuje na samom monitoru, odnosno jednostavno lepo leži, lepo je uklopljeno dakle, u samu tu dijagonalu. Svakako jeste dobro imati veći monitor, ali da, Naravno, znači, ne, ljudima ne bi preporučili da uzimaju ništa manje od 21 inča ili 21 inča. Upravo tako, da. Ili veći. Da. Dobro. I naravno kao poslednje pitanje koje se nameće iz svega ovoga što smo izneli sada je neka preporuka. Šta bi mogli da preporučimo potencijalnim kupcima koji planiraju da zamene ili kupe novi monitor? Šta da uzmu? Na šta da obrate pažnju ili ako neki konkretan model ili marka ili pa u principu prvo, prvo veličinu, dijagonalu monitora, svakako je dobro imati što veći monitor upravo zbog toga jer kada je veći monitor, sve je veće bukvalno display, da ne, sedi se, ne mora se sedeti toliko blizu ili monitor ne mora da bude toliko blizu licu, oči se ne naprežu, što je još jedna dobra stvar. Što se tiče nekih brendova, u principu samo par brendova proizvodi zapravo panele, Sharp, LG i eventualno Samsung, a s tim što e, više ima da kažem tih nekih proizvođača, odnosno OM prodavaca koji to sklapa i prodaju konkretno Dell koji ima odlične monitore, imaju saradnju, odličnu saradnju sa LG-em, pa imaju i modele za profesionalnu, za profesionalnu obradu slike koji podržavaju 90% Adobe boja koja se koriste od ove paketima, što nekima naravno znači ljudima koji zarađuju. Veoma zanimljivo. E, isto tako recimo LG e, u svoje monitore obično e, stavljaju da kažem te neke brze brze IPS panele, pošto u principu ovde akcenat maltene nalte na ips s obzirom da se ide ka tome, dakle da se IPS unese dakle, u te neke šire narodne mase. Jasno. A, vezano za to, LG je možda u neku ruku najbolji ako se uzima IPS monitor za gaming, za igranje igara. Uh mhm. -huh. S obzirom da imaju, da kažem, te neke specifikacije koje više odgovaraju gamerima. Svakako, isključivo za gaming, ako se ne traži kompromis, i dalje je dosta bolji TN monitor, TFT, ali opet, ako će neko recimo jedan deo dana provesti za igre, a opet veći deo dana uh, za generalno korišćenje računara IPS je mnogo bolja opcija i neće se, nije tolika razlika za 80% ljudi koji koriste računare. Odlično, odlično. Neki cenovni rang okvirno kod nas, kako se kreću cene, da li imamo taj podatak? Pa za nekih 20, eh, 22 inča uh, od 16.000, konkretno za IPS monitore. Pa naviše. Pa naviše, da. TFT monitori su dosta jeftini, ali opet imaju te neke mane, odnosno prednosti, zavisi kako se gleda. Pa dobro, ali možemo slobodno reći negde, znači od 12-13 hiljada već počinju monitori u tom nekom segmentu, pa da. ili tako? Da, da, da. Što bi verovatno zanimalo naše slušalce, a oni će se svakako detaljnije informisati na internetu, na portalima ili sajtovima određenih firmi koje se bavi tom prodajem. U svakom slučaju, to je bilo poslednje pitanje za danas. Hvala Dušane što ste sa nama podelili i u ovoj emisiji E, mišljenje i savete, a vi, dragi slušalci, naravno i dalje ostanite uz Up podcast. Do nekog sledećeg susreta, moje ime je Nenad, sa nama je bio Dušan, Dušan je pozdrav. Pozdrav. I to je to, veliki pozdrav, čao čao. Tech Up Podcast. NXS Podcast.